protecti brasilan pinon. La brasila ingeniero Pablo Hoffman estis unu el la electitoi en aprilo 2022 por la premio Whitley, kiel pioniro relate al solvoi por la criso de biodiversezzo en la mondo. Citiun premion iniziatis la brita samnoma fondajo, cae oni consideras gin tre prestigia en conservado de la natur medio. Hoffman estis premiita pro sia longa batalado por protecti la araucarioin en la sudo de Brasilo. Aliai premiitoi sin dedicas al savo de rinoceroi en Sumatro, savo de crocodiloi en Africo, savo de martestudoi en Sao Tomeo cae Principeo, conservado de la arbaro en Chaco, Argentino, conservado de pandoi en Himalayo, savo de leopardoi en dec du landoi. Temas pri homoi, kiwi comprenas che iu ain ecologia sistemo sen equilibra estas monda dangero. La brasilano cae liai collegui creas la plei divers rimedan planto viveion por araucarioi en la mondo. Citiui maiestai arboi tipai en la peisagio de la sud Brasilei statoi Paraná, Santa Catarina cae Rio Grande do Sul, estas parto de la grava biomo Atlantica Arbaro, situanta laulonge de la Brasila Marbordo. Gi estas tre antiqua arbo, supozeble tie existanta de pli ol cent milionoi da iaroi. Ciam oni comensis la coloniadon de Brasilo, do antau pli ol quincent iaroi, araucarioi covris quardec procentoin de la tuta surfazzo de la suda regiono. tempe, tio reductigis al unu procento. Compreneble, estas risco che gi complete malaperos. Tion natur detruadon causis la grundo exploatado, principiae por bredado de brutoi, cultivado de mateo, cae commerzado per ligno. La arbaron oni constante transformas en planteioin de tritico maiso cae soio, cae ciu malaperinta spezio, signifas perdon de parto de la natur historio cae de interconecto de ecologiae cenoi. En la natura, la belei araucarioi convivas cum multae aliae spezioi de arboi, herboi, arbustoi, orchideoi, cae bromelioi, en harmonia interchangio de vivo. Pro tio, viveio creita por remultigi tion type brasilan pinon, devas enhavi ancao centoin da aliai planto specioi, el ciui multae estas malfacile troveblai. Oni devas recrei en artefarita spazio tion cion la naturo organizis dum milionoi da iaroi. La proiecto de Hoffman faras tion cae aldonas al tiu bela agado educaen iniziatoin cae cun laboradon cun agroculturistoi en la regiono. Ili besonas cies helpon de la registaro, de legio farantoi, de politicistoi, cae de simplei civitanoi, ciui comprenas la gravetson de protectado de la natur medio.